Con el agua y muchos fideos se prepara un plato muy rico. Se cocina en una casero. Si es posible que sea redonda. Se coloca el fuego muy fuerte. Con cuidado que está muy caliente. Se le pone condimento. Y aquí se termina este cuento. Con el agua y muchos fideos ah. se prepara un plato muy rico. Ah. Se cocina en una casero. si es posible que sea redonda. Se coloca el fuego muy fuerte, con cuidado que está muy caliente. Se le pone condimento ah. y aquí se termina este cuento. Con el agua y muchos fideos se prepara un plato muy rico. Se cocina en una cacerola, si es posible que sea redonda. Se coloca el fuego muy fuerte, con cuidado que está muy caliente. Se le pone condimento y aquí se termina este cuento.